Nu, redz, nu mēs arī varam pievērsties Dievu vārdam, un eh, es sākšu šodien ar vienu pāntu. Un uh, kurš ir atrodams Pāvila otrā vēstule korintiešiem otrajā nodaļā, un tas ir 14. pāns. Un tur stāv rakstīts šādi, Pāvila otrā vēstule korintiešiem 14, otrā nodaļa 14. pāns. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labos mažu visās malās. Ja, vēlreiz, paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Tātad paldies Dievam, kurš tiešām mūs ikvienu vada uzvaras gājienā. Un kad mēs lasam Dievu vārdu, tad kādā brīdī liekas, nu, mācekļi un tie Kristus sekotāji pirmie, un arī mūsu ikdienā ļoti neliekas kādā brīdī, ka tas ir tāds skaists uzvars gājiens. Jo nevienmēr ir viegli. Mēs dzīvojam pasaulē, kur, ir, kur nevienmēr ir vienkārši. Un kurā nevienmēr ir vienkārši pastāvēt. Bet šeit mēs tiekam iedrošināti, ka Dievs ir tas, kas mūsu vāda Kristus uzvars gājienā. Un ziniet, ja mēs dzīvojam ar to apziņu, kad ja līdz galam mēs tad nodzīvojam šai ticībā, tas tik un tā būs šis Kristus uzvars gājiens. Vienalga, kā mums iet savā ikdienā, cik kādā brīdī nevienkārši – tad vienalga tas ir Kristus uzvaras gājiens, jo gal galā mēs uzvarēsim. Gal galā mums pienāks ikvienam balva, un šis ceļš, lai cik viņš būtu līkumains vai kāds, viņš būs uzvaras gājiens, jo beigās mēs saņemsim uzvaru. Un tad no nu, tas arī paldies Dievam, kurš to arī dara. Tas kungs mūs ikvienu vada savā uzvaras gājienā, gribot, ka mēs beigās saņemam goda balvu, ja, goda vainagu, ik viens no mums – Un pa ceļam, un pa ceļam viņš izplata labo atziņas smaržu visās malās, caur ikvienu no mums. Caur ikvienu no mums, kur mēs arī iet, tas kungs to dara, caur mums ikvienu izplatot savu labo atziņas smaržu ikvienā vietā, zinot, ka šis ir uzvaras ceļš, uzvaras ceļš ikvienam no mums. Lai tas par iedrošinājumu, ka mēs esam šeit ceļā, un tas ir uzvaras ceļš, un mēs uzvarēsim, ja pastāvēsim līdz galam ar to kungu, un paldies Dievam, kurš to dara mūsu dzīvēs. Aizlūksim un sāksim ar slavēšanu. Ja? Kopā vienosimies. Un es aicinu, ka mēs tiešām jau no, jau no pirmā brīža gribam, gribam, gribam, gribam nākt tā un priekšā un, un būt gatavi saņemt no viņa. Ar pirmo vārdu, ar pirmo soli, ka mēs šeit esam, jo mēs esam Dievu priekšā. Mēs esam Dievu priekšā cilvēki, tāpēc es aicinu, ka mēs klusinam savus prātus un atveram savus sirds un, un, un, un sagaidām no tā kunga. Ja? Debes tēvs, Paldies Tev, kungs, paldies, ka arī šī ir jauna diena. Paldies, kungs, ka arī šī ir jauna iespēja, kungs, būt Tavā namā. Dievs, un mēs nākam pilnīgā paļājībā uz Tev, kungs, ka Tu vēlēs runāt uz ikvienu no mums. Dievs, Tev ir labs prāts pret mums ikvien Tavs. Mēs, kungs, lūdzam, ka mēs arī būtu gatavi saņemt to. Mēs lūdzam, kungs, lai Tu paņem visu grēku, kungs, kas ir, ir bijis un, un tinās ap mums, kungs, savā ikdienā, kungs, kurš mums uzglūna, Dievs, un kurā mēs arī krītam kādās reizēs, debes tās, mēs lūdzam, lai Tu to piedod. Dievs, lai Tu to paņem nost, kungs, ka nav nekā, kungs, kas eh, kavēt, kungs, Tavu gribu mūsu dzīvē piepildīties. Debes tās, kungs, arī šodien mēs būsim šeit, un mēs jau esam, kungs, lai dzirdētu, kungs, lai saņemtu, lai sagaidītu, kungs, ka tu runās. Dievs, un tu vēlies uz ikvienu no mums runāt, kungs. Paldies, Tev. Paldies, kungs, ka Tavs prāts ir, kungs, izmainīts dzīves Tavs, pārmainīts, kungs, vairāk līdzīgs tam, kungs, kā Tu to vēlies redzēt, Dievs. Paldies Tev, kungs, ka Tu vēlies piepildīt, kungs, savu vārdu Tavs mūsu dzīvē. Kungs, un tas ir tik vien daudz, kungs, un mēs lūdzam, ka mēs būtu gatavi tam, kungs, ka mēs būtu atvērti, kungs, tam, ko Tu vēlies darīt. Nebes Tēvs gan mūsu katra dzīvē, gan draudzē kopā. Tēvs, lai Tev viss gods un slāv, Tēvs, arī kad slāvēsim, kungs, Tev, kad atversim savus mūtus, savus sirds, Dievs, lai Tev ir tīkam, kungs, Tev vārd, kungs, lai, kungs, mēs arī saprotam, ko mēs izrunājam ar savām mutēm, kungs, ar savām lūpām, Dievs, jā, Tēvs, lai Tev viss gods un slāv, Jēzus Kristus. par godu Tev arī es. Tavā vidzībā piedaru Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. Cik varens esi Tu, Dievs, manā sirdī, mājo Tu, es vēros visuma plašumā raugos ūdens dziļumos, es radīts par godu Tev arī es. Tavā līdzībā piederu Tev, slavēju Tevi, tikai Tev visgods un slāvā. Tava godībā man svarīga, Tava klātbūtne man dārga,

jo tu es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Es radīs par godu tev arī es tavā līdzībā iedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slavā. Tava godība klātbūtnē man dārga, tava godība man svarīga, tava klātbūtnē man dārga. Tu esi Dievs, visgods un slāva Tev, Tu esi kungu kungu. Tevi vien es slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, es gods un slāva Tev, tu esi kungu kungs, sākums braça consumirá. E deveria restaurer o corinacho. Patá brindar, mentira, ju, dá-me lejo. cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu tēvs, slavēts ir tavu gabāts, kas valdā mūžīgi, debesu zemi. to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu dēls, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu pie Tevis, kungs, un es lūdzu, ka mēs to izmantot katru dienu, Tēvs, vienkārši dzīvot tā ar Tevi kopā, kungs. Neatstumjot Tev malā, nenoliekot Tev kā kaut kādu B variantu, Tēvs, bet ka Tu esi mūsu, jā, mūsu prioritāte, ka Tu esi mūsu tas viss sākums, Dievs, ar ko mēs sākam dienu, kā mēs dzīvojam cauri savai dienai, Tēvs, un ar ko arī beidzam, Tēvs. Tēvs. Es lūdzu, ka Tevi mūsos var redzēt, Tēvs, nevis lai izrādītos Tēvs, bet lai gaisam nest pasaulē, lai mēs esam no sirds pazemīgi, kungs, tāds kāds Tu esi. Nu jā, ka mēs līdzinātos vairāk Tev, Dievs. Es Tev pateicos, kungs, par to, ka Tu mūs esi atradis, ka Tu mūs esi izglābis, Tēvs, ka mēs Tev esam dārgi, ka Tu mūs esi atpircis. Jā, ar neiznīcīgām asinīm. Paldies Tev, kungs, par to ka tik daudz tu esi devis, kungs, tik daudz, ka to nemaz nevar aptvert, ka to nevar saprast, kungs, mēs, nu jā, trūkst vārdu, lai pateikt tēvs, cik daudz tas ir. Paldies Tev, kungs, paldies Tev, varanais dzīvais Dievs, lai vienmēr Tēvs mēs ar savu ikdienu varam Tev godu dot, kungs, lai mēs Tev patīkam esam Tēvs, ejot cauri visādām situācijām mūsu ikdienā, Tēvs. Tēvs lai mēs neapbēdinam Tevi, kungs, lai mēs Tevi iepriecinam, Dievs, ar savām izvēlēm, kungs, palīdz Tēvs mums uz to, jo bez Tevs mēs to nevaram, kungs, savā spēkā mēs aplaužamies jau pirmajā situācijā, Tēvs, tikai Tavas žēlastības dēļ, kungs, mēs to varam. Un es lūdzu, lai tā arī tas ir, lai mūsu ikdiena ir Tev tīkam un kopā ar Tevi pavadīt, kungs. To es Tev lūdzu, Jēzus vārdā. Amen.

patvarumu vēlos es tevi teikt ar katru lapas vilcienu. Saucietam kungam par zemi, kas valda, spēc vara gods mūžam piederēs tev. Gaumīlai zemojas jūras grāns, dziedot slavu tavam vārdam. Dziedāšu Tev, redzot rādību Tavu, vienmēr es mīlēšu Tevi, mans kungs. Tu esi ceļ, par zemi, kas valda, spēks vara gods, mūžam piederēs Tev. Kalvī vai zemojas jūras grauds, dziedot slāvu Tavā vārdā. Dziedāšu Tev, redzot prātību Tavu, vienmēr es mīlēšu tevi, mans kungs, tu esi dzēļ. cerības, kā tikai Tu, kungs, Jēzu. Kungs, paldies Tev, ka šai cerībā mums dod glābšanu, kungs. Paldies, Jēzu, ka Tu esi visu izdarījis un ka mums atliek nākt pie Tevis, mums atliek pieņemt to, ko Tu jau esi paveicis. Un mēs zinām, ka ar pilnu drošību, ar paļāvību varam tuvoties Tev. Zinot, ka Tu dzirdi, kungs, ka Tu paklaus mūs. Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs, kad viss ir piepildīts. Dievs, paldies par Tavu žēlstību, kungs, ko Tu ikvienu no mums esi parādījis, Tēvs, jau līdz šim. Un, Dievs, mēs zinām, ka tā sniedzas, kungs, pāri debešiem, kungs. Debes Tēvs, ka tā ir pāri, kungs, mūsu saprašanai. Dievs, paldies Tev. Paldies, Dievs, ka Tu esi labs. Paldies Tev, Tēvs. mums ir pietiekami, kungs. Kungs, mums viss jau ir dots, debes tēvs. Ar to, ka tu mums esi jau, kungs, mums jau ir pietiekami, Dievs. Kungs, lai kas mums pietrūk, lai kas mums nebūtu, Dievs, tu mums esi, Dievs. Un ar to mums jau ir pāri, kungs. Ar to mums ir pietiekami, Dievs. Paldies, Tev. Paldies, Dievs, ka Tu mums esi, Dievs. Paldies, ka Tu mūs esi pirmais atziņas, Dievs. Ka Tu mūs esi mīlējis, kungs, un Dievs, Tu mūs esi izglābs. Dievs, paldies Tev. Kungs, lai svētīts Tavs vārds, kungs. Lai svētīts, kungs, Tavs vārds, kungs, kas arī, kas arī tagad skanēs Tēvs un vienam no mums. Dievs, no Tevis mēs ticam tas nākums un mēs lūdzam, lai Tu to svētīt, Dievs. Kungs, lai Tu runā uz mūsu sirdīm, lai Tu runā mūsu dzīvēs, Dievs. Ka tas nepaliek, kungs, grāmatā vai lapskusēs vai tikai, kungs, mūsu ausīs, Dievs, bet ka tas tiek sēts mūsu sirdīs, Dievs, un tas nes labus augus, Dievs. Kungs, ka tas maina mūsu dzīves. Kungs, Lai tiešām Tavs labais prāts notiek pie ikvienu no mums, Tēvs. Arī šajā reizē, šajā dienā, šajā vietā, kungs. Slāv Tev un pateicīt, Tēvs. Paldies Tev. Jēzus Kristus. Kurš no jums vakar bijāt Jēkab tirgu? <laughs> Hercog Jēkab tirgu. Tas ir tik brīnišķīgs laiks, kad saplūst viss novads. <laughs> mūsu pilsētā, un uh, tas bija jā, ļoti labi. Visāds gardums var nopirkt, un tā kā paldies Dievam <clears throat> uzņemšu laiku. es ticu visu šo nedēļu, <clears throat> kad um, nebija gluži visu nedēļu, bet bija kāds pārdoms jau kādu laiku apakaļ um, par kādu notikumu, ko nu, būtībā pat cita cilvēka um, dzīves stāsts es dzirdēju, un tas man rosināja pārdomāt, un tad, kad Gatis padalījās, kad uh, šonadēļ, iespējams, man būs jādalās, tad es uh, domāju, un <clears throat> domāju dalīties par tēmu, ko iespējams, jo daudz esat dzirdējuši, bet es domāju, viņu vajag atkārtot. Un, um, un es, ir kāda lieta, ko es tieši gribu izcelt šodien, es ļoti lūdzu Dievu, lai viņš man palīdz to arī izcelt. Un pašās beigās mēs arī lūksim Dievu kopā. Un uh, tā tēma piedošana. Piedošana. Um, mēs paskatīsimies... Um, šo tēmu šajā dienā, un uh, es ticu, ka jūs būsiet svētīti. Piedošana ir kristiešu viens no pamatakmeņiem. Uh, par piedošanu, starp citu, ļoti plaši raksta ne tikai Dievu vārds un kristīgā vidē, bet par piedošanu runā arī ļoti daudz, arī sekulārā, nu, neticīgā vidē runā par piedošanu, un ļoti daudz zinātniski pētījumi ir par piedošanas tēmu, un um, uh, es, piemēram, bija Kādu laiku apakaļ man kāds cilvēks sastīja, ka, nu, es pats to tā neiepazinos, bet stāstīja, ka uh, pareisticīgo klosterī uh, kādi mūki ir uh, izmeklējuši un ļoti, ļoti lielu studiju izvērtējuši un, un viņi nonākuši pie secinājuma un to ir aprakstījuši kādā no saviem kādām grāmatām, uh, ka iekšējo orgānu uh, vēzis ļoti bieži ir iemesls, uh, tam ir garīgi nepiedošana. Labi, tur bija, protams, daudz garāks tas viss materiāls, bet uh, tieši nepiedošana viņa norāda. Un uh, nepiedošana, kas izraisa rūktumu, un rūktums ir tas, kas sabeidz iekšējos orgānus, un cilvēks ātri aiziet no šīs pasaules. Es nepretendēju to pateikt, ka tas tā simtprocentīgi ir, bet tas rosina domāt kaut ko. Un tad interesanti, kad es uh, paskatījos, nu, nedaudz apskatījos arī par, uh, nu, ko vispār necīgi psiholoģiski, psihologi un um, ko saka. Un viņi ļoti līdzīgi saka. Viņi saka, ka uh, nepiedošana ir ļoti cieši saistīta ar, uh, kas cilvēkam izveidojas, ir stresa un slimības, kas rodās no stresa. Un uh, aiziet uz sirds slimībām, asinsvadu slimībām un tieši nepiedošanu. Nu, un viņi ļoti būtiski uzsver šos visas lietas. Tā kā, nu, tas liedz, liek domāt <clears throat> kā tādu nelielu atkāpi Bet par piedošanu šodien runāju, tātad piedošana ir kristieši viens no pamatakmeņiem. Bez piedošanas nekā nevarētu būt, piekritīsiet. Un pirmkārtām Dievs piedod mums mūsu grēks. Ja Dievs nepiedod mūsu grēks, ar mums būtu cauri, vai ne? Tātad tas ir viens no pamata akmeņiem mūsu dzīvēs, īpaši kā kristiešiem, ka piedošana, tas ir kā ļoti spēcīgs pamatakmenis. Piedošana ir neatņem sastāvdaļa. Un tā ir ļoti spēcīga un ļoti dzīvu mainoša. Um, un piedošanas spēkam ir jābūt aktīvam ikvien kristiešu dzīvē. Un tai ir jābūt kā vienai no atšķirībām, atšķirības gaismām, kas parāda atšķirības starp ticīgo un neticīgo. Piedot un būt piedotam. Un šodien, kas ir piedošana, ko par to saka Bībele, kas nav piedošana un kā piedot Dievs. Tās tās lietas, ko šodien apstīsimies. Šajā pasaulē dzīvojot un esot ar cilvēkiem, attiecībās ar cilvēkiem, vienalga, kurā vidē tu esi, ir neizbēgami, ir neizbēgami, ka tu no, nu, nav iespējams izvairīties no tā, ka kāds tev sāpinās. Ka kāds tev aizvainos, kāds tev darīs pāri, tas ir neizbēgam. Mēs tikai varam, un tāpēc vien es skatos uz mūžīgo dzīvību, mēs varam tikai saprast, apzināties, ka tā vide, kas būs mūžīgā dzīvība, tad, kad Jēzus Kristus nāks otro reizi, kad viņš mūs paņems visu pie sevis, vienalga, kad tas būs, ka tajā vidē nebūs nekas tāds, kas dara pāri, kas aizvainoja. Tā būs milstības vide, perfekta Dieva taisnības vide un žēlstības un Dieva labestības vide, kurā nebūs. Tas, uz to mēs varam skatīties un droši teikt, tur mūs neviens neaizvainos. Bet šeit uz šīs zemes dzīvojot, lai kā mēs arī gribētu izvairīties, um, lai kā mēs arī gribētu izvairīties, mēs nevaram izvairīties no tā, ka kāds kaut ko pateiks vai kaut ko izdarīs, kas tevi vai man aizvainos un sāpinās. Un varbūt pat ļoti bieži arī tā, ka mēs paši, ne tikai, ka kāds mūs sāpina, bet arī mēs paši āram kādu. Un ļoti bieži mēs tā arī daram, ka mēs kādu varam sāpināt apzināt vai neapzināt. Ar kādu teikumu, ar kādu vārdu, ar kādu darbību. Un, <clears throat> un šie visi aizvainojumi Un to es esmu piedzīvojis un interesanti, es to vienmēr redzēju. Man ir bijusi saistība ar daudziem cilvēkiem šajā novadā, un tas ir tieši iepriekšējā darbā, kad es strādāju, ejot uz dzīvokļu īpašnieku sapulcēm, un redzot to iekšējo mikroklimatu, kas ir konkrētajā mājā, es ritīgi redzēju ļoti daudz, ļoti bieži, nenormāli nepiedošanu. Ir kāda aizvainojuma, ir kādas lietas, ko kaimiņi tur viens pret otru. Un uh, Un tas pats arī man tagad dzīvojot daudz dzīvokļu mājā, un tāpēc arī Latvijas grib tajā privātu mājā visu <laughs> laiku dzīvot, bet nu, daudz dzīvokļu mājā dzīvojot, es atkal arī saskaros ar to izaicinājumu, ka tik viegli ir apvainoties uz kaimiņu. Tik viegli to izdarīt. Viņš trijos naktī uztais ballīti, un tu nevar to aizmirst, <laughs> ja tas pamodināja tev, tavs bērns, un lielās ārprāts. Un tad viņš tev vēl pārmet, ka tu neesi kāpini tev pistīrīs, un tu gribi viņam pateikt, bet tu naktī ballējies, kā tu kaut ko man drīkst pārmest, bet nu tā, tas ir tik viegli iespējams tajā mūsu cilvēku vidē. Un, um, un tie aizvainojumi un tie, tie rūktumi un visādi aizvainojumi ir pilns cilvēki. Mēs varētu teikt, ka tie kā tāda smaga mais uz, uz pleciem uh, cilvēkiem, ko viņi nes. Um, bet Jēzus un Jēzus dzīve – Un tāpēc vien ir svarīgi lasīt evaņģēlī, tad, tad evaņģēlijus Jēzus ar savu dzīvu parāda atšķirību. Zinoties dziļas sirdī, cilvēki kliedz pēc piedošanas, pēc izlīdzināšanās, pēc aizmiršanas. Tas ir tā, ka paši varbūt to neapzinās, bet tas tā ir. Piedot, zināmā mērā, nozīmē atdot savas tiesības, atdot savas tiesības uz atriebību, atdot savas tiesības uz to, lai atdarītu tāpat vai pat sliktāk uz to rīcību, kā ir rīkojušies pret tevi. Apzināta brīva izvēle, atlaist aizvainojuma sajūtas, vai atriebības sajūtas no cilvēka vai grupas, kuri mūs sāpinājuši vai darījuši pāri, neskatoties uz to, vai viņi to ir pelnījuši. Piedošana un pāri nodarījums un aizvainojumi, tas varētu būt pat arī ļoti viegli varētu to nosaukt par parādu. Ļoti viegli to varētu nosaukt par parādu. Un um, Dažas rakstvietas, kas runā par piedošanu. Mate evaņģēlī, sāksim Mate evaņģēlī sastā nodaļa. No 14. līdz 14. 15. pāns. Jēzus saka, jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegums piedosiet – tad jums, jūsu debestāvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkam viņa noziegums nepiedodat, tad jūsu debestāvs jums jūsu noziegums arī dzen nepiedos. Ļoti svarīgi šī, ko Jēzus saka. Ieklausies, jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet. Tātad šie cilvēki ir nodarījuši pāri tev – Viņi ir vainīgi. Un es saku, ja jūs viņiem to piedodat, tad arī jums tiek piedots. Un ja jūs viņiem tātad šos viņu no pārnodarījumus pret tev nepiedosiet, tad arī debes tēvs jums nepiedod. Kur te ir taisnība? Liekās uzreiz tas, ko gribas uzdot. Kur te ir taisnība? Ja viņš dar man pāri, tad kāpēc tad Dievs man to pieprasa, lai es piedod? Un atceries, teica, Jēzus māc mums piedošanu. Kur bija taisnība Jēzum nomirt pie krusta nevainīgam esot? Tā ir milzīga žēlstība. Un traģiskākie vārdi, man liekas, ko, ja pār man dzīvi, ko kāds varētu pateikt, tas būtu, ja Dievs pasaka, es tev nepiedodu. Tā ir traģēdija. Es uzdodu jautājumu sev. Kāpēc es garīgi varbūt nepieaugu kādās lietās? Vai nepiedošana tam varētu būt par iemeslu? Iespējams. Ņemot šo 14 un 15 pāntu, es gribu vienu ilustrāciju parādīt. Es palūšu gatas, varbūt var atnākt. Un David. Atnākiet te priekšā jūs man pateiksiet pēc tam, vai tā tas varētu būt. Tā, kurš no jums labāk izstāv šodien? Tu būsi Dievs. lab, <laughs> lab. Un tu būsi... Ā, ah, man vēl vienu vajag. Mārtiņa, nečur. Piedam, Mārtiņa, tu būsi tas sliktais. Kādam tajā teātrī jābūt arī tādam. Tātad, Dā, Dēvids, viņš ir, un arī šajā stāstā viņš ir kristietis viņš iet kopā ar Dievu. Ja? Viņ, viņ, Dievs ienāca viņa dzīvē, viņi ir draugi, viņiem ir attiecības, viņi ir, uh, Diev, uh, Dēvids ir ļoti pateicīgs, ka Dievs viņu dzīvē. Dēvids satiekās ar Mārtiņu. Mārtiņš viņiem pasaka, tev ir nesmugs deguns. Tu apvainojies. Un tu aizēji prom. Viņš apvainojās. Bet tas ir ļoti minimāli, ja? tad, tad pārnodarījums minimāls. Paldies, Mārtiņ. Un tālāk Dēvids ejot savā dzīvē, tu ej savā dzīvē, Dievs apstājās. Ej, uz priekšu. Stop. Dēvida dzīvē Dievs vairs nav. Nu, nav klātesošs attiecībās ar viņu, man ne? Jo šitien notika tas brīdis, kad Dēvids apvainojās, kad Dēvids aizvainojās un izlēma nepiedot. Viņš tik ļoti apvainojās par to. Paldies. Vai tā varētu būt, ja šeit Dievs saka, kad ja tu nepiedod, tad Dievs arī nepiedos. Tātad, ja Dievs nepiedod, vai var turpināties svētīgas attiecības ar Dievu? Bet ja jūs cilvēkam piedodat, tad viņš arī jums piedod. Tas ir ļoti nopietni, vai ne? Un tāpēc jau viena piedošanas tēma ir ļoti svarīga katram vienam no mums. Tāpēc viena. Un uh, ir ļoti daudz cilvēki, kur savās attiecībās ar Dievu nepieaug. Gadu no gada viens un tas pats. Un kad tu vairāk viņus pazīstot, vairāk viņiem parunā, ir aizvainojums, ir nepiedošana Ja tu savās attiecībās ar Dievu nepieaudz, vai tas ir iespējams? Es uzdodu jautājumu tev, pārmeklē to savā sirdī, vai tev nav nepiedošana? Es domāju, ka Dievs nav tā, ka viņš tagad pagriež muguru pret Dēvidu uz visu mūžu. Es domāju, ka Dievs tajā brīdī paliek, kamēr Dēvids atnāks apakaļ un piedos. Un attiecības un izaugsme, garīga izaugsme var turpināties. Tā, tās ir man, man pārliecība. Un uz tādu principus arī gribu, jo es arī gribu savu dzīvi balstīt, kad ir jāatgriežās pie tās vietas, pie tā notikuma un ir jāizvēlās piedot. Piedot, atlaist un dzīvot un iet uz priekšu savās attiecībās ar Dievu. Jo, ja nav grēka piedošana, ja Dievs nepiedod, kāda var būt runa par jebkādām attiecībām, jeb kādu svētību, par jebkādu izaugsmu, protams, ka nevar. 1. Jāņa vēstule 1.9. Ļoti vienkārši ilustrācija tā bija, bet varbūt tas palīdz tev arī saprast kādas lietas. Un, protams, tev ir Viss tiesības man nepiekrist. Uh, <clears throat> jā, pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa, devītais pāns. Ja, es teikšu astotais un devītais. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Uh, daudzi apsolījumi Dievu vārdā ir jaunā men mums un tev. Un um, šis ir viens paņem, ja tu vēl neesi to paņēmis, tad paņem tā dziļi savā sirdī kā apsolījumu sev uz visu laiku atlikušo. Tātad, ko? Ja tu atzīsties, ja es atzīšos Dievam, tā, tā, tas tajā iekļaujās kas? Pazemoties, pakļauties Dievam, pateikt, Dievs, jā, šajā situācijā tev ir taisnība, lūdzu piedod man, uh, Ah, bet atzīties, tas ir atklāt pateikt Dievs, jā, es kļūdījos, Dievs, es grēkoju, tā ir man vaina. Nevis tur tas vai tas ir vainīgs, es esmu vainīgs. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad kas ir Dievs? Dievs kāds ir uzticams. Un ne tikai uzticams, bet viņš ir taisns. Tad, tad viņš nepievils tevi šajā situācijā, un ko viņš dara? Viņš piedod, ne tikai piedod, bet mazgā tev tīru. Un šis ir viens no ļoti, paņem to kā sev kā tādu milzīgu apsolījumu, um, vismaz viens no tādiem pamata apsolījumiem tavā dzīvē, ka savās attiecībās ar Dievu šito tu var, šo tu var ļoti regulāri praktizēt. Tā problēma jau visbiežāk ir pazemošanās, tā problēma jau visbiežāk ir atzīt savu vainu. Jesais 43, 25, 26. Un šeit no 1. Jāņa vēstules tad, tad mēs varam zināt, ka viņš ne tikai mums piedod, bet viņš arī mazgā. Viņš mazgā, viņš nomazgā tīru. Iesais grāmata vecajā derībā. 43. nodaļa. 25 un 26. Es, es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus, manis paša dēļ, un nepieminu tavus grēkus. Atgādini man notikušo, tiesāsimies, saka, saki, kā tu domā taisnoties. Uh, 25. pāns, es, es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus. Izdzēšu. Un nepieminu, izdzēšu un nepieminu. tikko es um, piedzīvoju, piedzīvoju Dievu, tas bija 11. jūnijas 2004. gads, um, <clears throat> manā dzīvē bija cilvēki, kur praktizēja katoļu ticību. Un um, šie cilvēki teica, uh, tad, tad ej, pie, ej pie priesteru un viņš tev pamācīs, kā to tagad darīt. Un šis katoļu priesteris, tad, tad viņiem tā standarta situācija šādā brīdī, kad cilvēks, kas ir uh, atgriezies no grēkiem, tāds kāds es biju, dzīvoja bez Dievu, tagad esmu ar Dievu, uh, viņiem tas, viņi man mācīja tādu pamatprincipu. Tātad uzrakst visus savus grēkus, pilnīgi visus, kopš tu vispār sev atceries uz papīra lapas. Pilnīgi visus. Un viņi iedeva veselu tādu lielu sarakstu ar jautājumiem, kas tā kā jāizmeklē manas sirds ir un jāizrok visus, visus, visus, visus, visus, visus, visus grēkus, pilnīgi visus ko tu esi jebkad darījis, vienalga, cik reiz tu esi melojis, tas viss ir jāuzrakst uz papīra. Man bija A4 lapa, no abām pusēm ar sīkiem burtiņiem aprakstīt. Un tad nākošā pamācība bija, tad, tad ej, meklē priesteri un to pirmo savu grēku nožēlu, savu, nu tā kā viņa no, nožēlas grēks. Un es aizgāju un es viņam to lapi nolasīju, un es brīnījos par viņu pacietību. Tā bija gara, uh, nu gari <laughs> lasīt to visu bija. Uh, Un es lasu, un es vienā brīdī tik redzu, ka viņš ir, mm -hmm. kad es piedzimu no augšu, tā apziņa pa grēku man bija tik dzīve un tik reāla un tik bail man bija no tā visa grēka, es gribēju no tā tikt vaļā. Un es baidījos, es, do, es negribēju uz ēlu aiziet, es sapratu, ka tas grēks, ko es darīju, tā apziņa bija tik, tik dzīva manī. Un, uh, <laughs> Es nolasīju visus tos, viņš pēc tam pateic, nolas 10 reizes tā, tā reizi un 15 reizes Marijas lūkšanu. Un palaid man mājās nu man nepārliecināja tas vairs, ka es esmu piedots. Ka man ir piedevs Dievs tās visas lietas, nu, man nepārliecināja. Tūlīt pēc tam Dievs sakārtoja tā, kad es ar vienu katoļu priesteri no Lietuvas, viņš paņēma bariņu narkomāns, <laughs> bijušos un esošos, Uh, paņēma prom, uh, viņš tā dara reiz gadā, darīja, kādreiz viņš ved no Lietuvas, nu tādas īstos no Viļņas tos čaļus. Viņš arī man paņēma savā komandā. Mēs braucām uz Alpiem un Pirenējiem, uz Francijas dienvidiem un mēnesi tur dzīvojām, un viņš mūs veda kāpt kalnā. Viņš teica, kalni pārmāc šitos te visas. Kalnā kāpšana to visu izdara. Un Dievs tur izdara brīnišķīgi darbu. Un tā arī bija, un mēs kāpām kalnās, un, uh, un vienā no šitām kāpšanas reizēm man tā lapa visu laiku bija līdzi, un es to smagumu nesu savā sirdī par tiem visiem maniem pārkāpumiem. Tā vainas apziņa Un es, es nu, visu laiku tā apzinu, ka man ir tie grēki, nu nav viņi izdzēs, nu nav, viņi, viņš visu šī lapa, reku, viņi ir, nu es esmu darījis tās lietas un es nevaru saņemt to piedošanu. Man nav tā brīvība, nav, un tā bija tā sajūta. Es nevaru būt brīvs, un, un es uzkāpu kalnos, un tik smaga tā nāst, un tad es kāpu lejā, un tur bija tā, ka, nu, kāpam lejā, es man, mazliet tik atdalījos no tās komandas, un, Un kāpjot lejā, tur ir tāda, kalnos bija tāda mājiņa maziņa no akmeņiem uzcelt, tas tā kā tāds patvērums, ja tu esi apmaldījies. Un tur iekšā ir uh, malciņa senest kaut kāda un sērkociņa. Un nu, es to interesanti, es tāds iegāju tajā mājā, pasies, kā tur viss izskatās, nu tāds, nu nekā tur nav. Tikai, nu tāda mājiņa, kaut kāds bluķīts, kur apsēsties un viss. Un es jūtu, Dievs man saka, es jūtu tā apziņu, paņem to lapu un rekuju sērkociņu un sadedzinu un tu esi brīvs un saņem to. Es esmu tev piedevis. Tik spēcīgi tā doma manā prātā. Tas bija, tas bija tāds piedzīvojums. Un es paņēmu piededzināju to sēklu, es skatos, kā viņi dēg tā lapiņu. Un es skatos, kā pa, es pilnīgi tā apziņu, tā pārliecība, ka tiek izdzēst viss, ko es esmu darījis, ka ir piedots. Tas bija kaut kas fantastisks. Un no tās reizes es biju brīvs. Es biju brīvs no tās vainas apziņas, no tās apziņas, ka Dievs kaut kādā veidā uh, nav man piedevs, bet Dievs ir piedevs, un tāpat arī tev. Ja tu esi lūdus viņam piedošanu, tādā veidā viņš izdzēš. Viņš izdzēš tos visas vainas, ko tu esi darījis, viņš izdzēš. Šeit arī ir teiks, es izdzēšu tavus noziegumus un, un nepieminu vairs. Un es savās attiecībās ar Dievu nekad neesmu, uh, viņš nav nekad man atgādinājis vai teicis kādu no tām lietām, ko es esmu darījis. Un bija situācijas, kad likās, kad Dievs ir kaut ko paturējis, kādu no tā saraksta, kādu, pan, kādu punktiņu no tā saraksta, ko es esmu uzrakstījis, viņš ir paturējis kādai dienai, lai man iemest sejā. Pateikt, ha, kā tu izdarīji? Un tagad tu maksā. Tā nav piedošanas vēsts. Es zinu, ka ir tāda, kas sludina tādu vēstu, kad kādā brīdī Dievs patur kaut kādas lietas pret tevim un pēkšņi rīkojās, tev kaut kāda situācija notiek. Apustuļu darbi, trešā nodaļa. Šis pats arī atkārtojas šeit, 19. 20. pāns. Tāpēc nožālojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdēldēti, un tas kungs liktu nākt atspirkšanas laikiem un sūtīt jums izredzēto Kristu Jēzu. Tur tālāk tiek noteikts, bet nožēlo savus grēkus, lai tie tiktu izdeldēti. Un ne tikai izdeldēti, bet lai tas kungs liktu nākt atspirkšanas laikiem. Oģināla valdā tā ir atjaunošanas laiki. Pamat nosacījums nožēlo savus grēkus nožēlotos. Tas iekļauj atkal atzīt savu vainu, atzīt savas lietas. Ja tu to nekad neesi darījis, vēl jau vairāk es tev saku to nožēlo, atzīst to, ka tu esi vainīgs. Viss. Un Dievs saka, ja tu to dari, tad, tad Dievs izdeldē tos grēks, tas ir, tad, tad viņš izdzēš visu to sarakstu, viņš izdeldē, viņu nav vairs. Un, uh, un ne tikai to, viņš apsola arī atjaunošanās laiks, atspirkšanās laiks, jauns laiks, jauns lietas. Uh, Un tam tā ir jābūt. Ikvienā tavas dzīves sfērā, ir tīpaši, tu esi kristietis, ir jābūt šiem atspirkšanas laikam, ir jābūt atjaunošanās laikam, tam ir jābūt, tam ir jānotiek. Otrā korintiešiem, otro no, piekto nodaļu atveriet vēl. Otrā korintiešiem, piektā nodaļa, 17. pāns. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir taps jauns. Ļoti īsi. Um, Kas ir, tas ir, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Mums ir uh, kāda laika bija tāda tradīcija, draudzē, ka tie, kas kristījās, mēs dāvinājām krekli, baltu krekli, jauns radījums virsū, bet tā tas arī ir. Un uzreiz jautājums, nu, ja tu esi jauns radījums, vai tad, uh, nu, piemēram, tu šodien pieņem lēmumu, sekot Jēzum, rītu tagad vairs, un, piemēram, šodien tu smēķē, un rītu vairs nesmēķēs, tev viss būs kārtībā savā dzīvē. Nevienmēr tas notiek ar vienu, ar vienu dienu, ar vienu lūkšanu, ar vienu momentu. Daudziem tā varbūt ir noticis, un es esmu piedzīvojis to. Bet manā dzīvē kā bija ļoti īsi Es atgriezos, es mēnesi nevarēju atmest smēķēšanu, es piecas gadus biju smēķējis. Es piecas gadus biju smēķējis un es nevarēju. Veselu mēnesi kā kristietis dzīves Dievā, Dievs atvērs savu acis, es nevarēju to izdarīt, es nevarēju. Es pat darīju tā, kad es pat uh, aizbraucu uz klosteri <laughs> aiz Daugavpils iekšā mežā, uh, Vienalga, tur bija benčik uz, uz, uz uh, grīdas mētājās, un tur ir traktoristi, kas brauc garām regulāri un piedāvāja cigaretes. Un, un nu, es nevarēju, es nevarēju atmest. Nu, un es izbraucu no tā klosteru, un pirmā lieta, ko es nopirku, uzminat, kas izbrauc līdz veikalai, līdz civil, civilizācijai. Ko es nopirku pirmo lietu? Ah? Saldēvi? Nē. Goti, <laughs> nu. Es nopirku cigaretes un sērkociņas. Un uh, es nespēju atmest. Un tūlīt pēc tam es aizbraucu pie viena mācītāja Val Valmierā, Andrejs Vatuļins. Un viņš teica, neskaties uz to, vai tu, kā tu atmetīsi. Viņš skaties uz to, vai tu gribi būt brīvs. Un viss, tu padomā tagad to. Drīz sāksies dievkalpojums, un mēs lūksim par tevi. Es sēžu, domāju, nu Dievs, es gribu būt brīvs, bet es nevaru. Es nevaru atmest. Un tas arī bija viss. Un Dievs aizgāju to lūkšanu, lūdzu par mani draudz tajā dienā un lūdzu. Un es jūtu, ka tad, kad es aizgāju izmet tās cigaretes, es no viņām atteicos no visas sirds. Es teicu, Dievs, es negribšu to savā dzīvē. Un es jūtu, ka iekšā tā kā pārlūz kaut kas. Un es izgāju ārā no tā dievkalpojuma, un es teicu, es vairs nesmēķēju, es esmu brīvs, tas man likās kaut kas jauns, ko es saku mēnesi pēc tam, kad es atgriezos. Es neattaisnoju grēku, es neattaisnoju šo atkarību, bet Dievs nevienmēr tās lietas uzreiz varbūt atrisina, bet viņš ir pacietīgs un viņš noved man līdz tam brīdim, lai parādītu, Matīs, tu nevar atbrīvoties. Šī lieta ir garīga, atkarība ir garīga lieta un tai ir jābūt salaustai. Jēzus Krists ir tas, kas to var salaust. Atkarības var Jēzus Krists salaust. Viņš to var izdarīt. Un, uh, un es biju brīvs, un es jums varu pateikt, Dievs atbrīvoja. Un viena lieta, kas ne tikai viņš atbrīvoja, bet es svētību sajūtu. Man nauda na makā visu laiku parādījās. Biksēs kabatā visu laiku bija nauda. Pirms tam nebija, nu tāpēc, ka visu laiku cigaretes pirku. Tagad ir naudas, varēja kolu nopirkt. Ne tikai kolu, arī šokolādu un snikeri un cepumus un čipšas un no, nu, no nu, viens galības uz otru. Lab, lab. Bet tā svētība, es to sajūtu un es priecājos un slavēju Dievam par to. Nākošā bija vēlme dzert, lietot alkoholu. Un tas, protams, notika arī uzreiz. Uzreiz Dievs pārmainīja man vēlmi. Protams, nāca cilvēki, deva aliņu. Uh, bija pat reiz, kad es to aliņu arī padzēros, bet pēc tam viens brīdis pienāca, ka es sapratu, man nevajag šito, es to negribu. Nākošā lieta bija, ka Dievs pateica, tev, Matīs, nav pabeigta vidējā izglītība. Uh, es gribu, lai tu ej vakarskolā Liepājā iestājies un pabeidz savu izglītību. Es aizēju, es piesakos, tas bija augusts beigas, un skola saka, nu, tu esi pēdējā vagonā ieliecis, Matīs, jo nākuši gadu tev šādā situācijā būtu divi gadi jāmācās, jo 11. klases nevis no 12. jo es biju tehnikumu nepabeidz. Pabeidz, bet bez izglītības, bez vidējās izglītības. Es gadu tur nomācos, mācos no jauna Pitagora teorijas, neko nesaprotu, to prāts bija nodzerts un nonarkots. <laughs> Dievs atjaunoja prātu, es spēju lasīt atkal grāmatu, pirms tam es to nevaru. Ticiet man, to var pazaudēt. Uh, lasīt jau tu vari, bet lasīt un saprast, tas ir tā ir svētība. Un uh, pēc tam parāda, es biju parādā daudziem cilvēkiem, es biju tādiem cilvēkiem parādiem, kuriem man bija jābēg. Dievs saka, ej satiecies un padzīsties un saka, atdos kaut kādā veidā. Reku, tev tagad ir piec lāt, aiznes viņam to. Es ej satiekos, baidos no viņas, vēl speciāli sarunai tādā centrālā vietā satikties. Ja nu kas tas augšpalīgā, viņš man tur noteikti Neko cilvēks šokā, kā tu man tā pazvani atdod, viņš wow, un pēc tam radās iespēja viņam visu atdot. Un tā bija liecība, viņam es teicu, Jēzus manā dzīve ienāca, viņš man iemācīja to lietu darīt, iet un izlīdzināties ar visiem. Es visus cilvēkus, kam es tur kaut kādu tumbu biju paņēmis un neatdevis, un man nav vairs tā tumba, es saku, cik tu gribētu par to tumbu, 30 lātus, reku 30 lātus, es gribu atdot, visas gribu būt brīvs. Tādā veidā jauns radījums, jauns radījums, Saprotat? Tas nav viena diena, tu esi jauns radījums. Dievs visas tās bardakā, kas ir tā māja, mēs vakar māju kārtojam ar sievu. Tik daudz lietas bija bardakā. Es nekad nevarēju iedomāties, ka bērni ir ritīgi bardak taisītāji. Piekritīsiet? <laughs> Viņi taisa bardak, ražo bardak visu laiku, pārvieto vietas no vienas vietas uz otru. Un uh, kādreiz, kad es biju viens, kad to zeķis tur nolika, tad viņi tur bija. Tad tu noliec kaut ko, viņš tagad nezin, kur ir, visur viņš ir <laughs> pārvietojās visu laiku. Kur var tāda ideja to glori ienākt, šito paņemt un tur aiznest? Bet tā ir, bet tādā bardakā Dievs ienāks, es sakārto šo istabu. Tagad ejam tālāk, es sakārto šo istabu, bet tu esi jauns radījums. Tu esi jauns radījums, amen. Un ir jauni likumi, ir jauni noteikumi. Mūsos ir jauns radījums, mēs esam Jēzu Kristu Ir vecās lietas, kas ir pagājušas, ko Dievs pagāja, viņš paņem prom. 103. psalmu atvesim. Bet tas jauns radījums, tas ir jauns radījums. Tur, lai kā tev šodien iet, lai ko tu varbūt pagājušajā nedēļas kritis, vai tev es pievīlies atkal, vai kā es pēc nedēļas atkal uzpīpējis. Nu, kad atgriezies, atkal nespējams atmest – Tu apzinies, ka tu esi jauns radījums, un Dievs to var atbrīvot. Un viņš gaida, ka tu atzīst to, ka tu to nevari. <laughs> un tad tu nāc pie Dieva un saka, Dievs, es nevaru to izdarīt. Palīdz man. 103. psalms, vispār ir psalms, ko ir vērts lasīt, lai tēmu par piedošanu saprast. Bet 12. pāns. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpums nost no mums. cik tālu rīt no vakariem. Jēzus mums parādīja piedošanu. Jēzus nomir pie krusta šādi. No rīta līdz vakariem. Sapratu, ko tas nozīmē? No vienas rētainas rokas līdz otrai. <laughs> Cik tālu, cik augsti ir žālstība kronas viņam galvā, tevs dēļ un mans dēļ, kājas, kas ir caurdurts, tevs dēļ un mans dēļ, cik augstu, aug, no augstu, no augstu līdz lejai, no sāniem, no rietumiem līdz vakariem, nu no austrumiem līdz rietumiem. Šādā veidā Dievs parāda, es tev esmu piedevis. Amen. Mihas grāmata, un to gan tik ātri nevar atrast, ne? ne? Mīkšas grāmata 7. nodaļa. No 18. līdz 19. pantam. Kur ir tāds Dievs kā tu, kā tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas, jo tev patīk žēlistība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, viņš apžālosies par mums, mūsu vainas, viņš griezīs atkal par labu, viņš mūsu grēku, darbus, uh, Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. Kādu šo jūru ir nosaukuši par aizmirstības jūru? Dievs piedod un aizmirst. Dievs piedod un aizmirst. Ja Dievs mums tā ir piedevs, tad šādai piedošanai ir jādūt arī aktīvai mūsu dzīvēs attiecībās mums ar cilvēkiem. Un tieši par to es vairāk gribu šodien nobeigt un runāt. Tātad mēs piedodam, jo Dievs mums ir piedevis. Mēs piedodam, ja mēs paklausam Dievam. Un mēs piedodam, lai rūgtum nekādas saknes mūs nenorītu šo ticību. Kas nav piedošana? Piedošana nav, kad ir vainošana kad ir apsūdzēšana, kad ir sodīšana, kad ir atriepšanās, kad ir dusmošanās, kad ir atgādināšanas, kad ir nosodīšanas un nicināšanas. Tā nav piedošana. Kad kaut kas, kas ir nodarīts gadu atpakaļ, tiek atgādināts šodien. Es gribētu aicināt slavēšanu ja Dievs šādi mums piedod, šis saraksts, šis parādu saraksts, parādu raksts, ko kāds ir izdarījis varbūt tev, pret tevi, Vai tas ir izdzēsts? Interesanti, ka Dievs nekad, kad viņš pavēl mums piedot, tā ir viņa griba, ka mēs piedodam. Un iespējams, tu esi dzirdējis par to daudz, un tu to praktizēsi slavu Dievam par to, bet es ticībā šodien šo sludinu, jo es ticu, ka Dievs grib darbu izdarīt šodien šeit, tavā sirdī, ja tu, ja tu esi šajā kategorijā. Jo Dievs, kad viņš prasa piedot, viņš neattaisno pārdarītāju darbu. Jāņa evaņģēlī 20. nodaļa, ja tev vēl ir bībeli atvērsiet. Šeit ir kāds princips, kas darbojās. Dievs neattaisno to darbību, un iespējams tas cilvēks turpinās darīt. Pāri darīt lietas, kas tev sāpina. Viņš te neattaisno to, viņš nesaka, es attaisnoju to cilvēku, un tāpēc es gribu, lai tu viņu piedod. Nē. Šeit nav runa par to cilvēku, kas dar pāri, vai kas tev ir darījis pāri Šeit nav runa par to, šeit ir par tavu brīvību runa. Jo tik bieži citu grēks, kas nodarīts pār tevi, var tev saistīt. Jāņem eņģēlijas 20. nodaļa. kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Šis princips, kad kāds, kas ir kaut ko tev nodarījis, un īstenībā ļoti bieži, ļoti bieži mūsu dzīves ietekmē, ziniet, kas tieši mūsu vecāki. Mūsu tēvu, mūsu mammas, vai tālāk ejot mēs pēc saviem bērniem. Ir tā, ka kad tas tiek izdarīts, viņš grēkojas pret tevi šādā situācijā, ka kāds grēko pret tevi. Ja tu izvēlies piedot, tad tas tiek atlaists no tavas dzīves, no tavas dzīves, no tavas dzīves. Un ja tu izvēlies nepiedot, tad tavā dzīvē tas paliek neskaitāms piemērs, ko es pats esmu lasījis arī cilvēki, kas uh, iet tēva, grēku pēdās, iet tēva pēdās, ir gājuši vienkārši šietam dzīvot tieši tāpat, kā iet to pašu ceļu, kur tēvs iet, kādi vīri. Un tas salūst tajā brīdī, kad viņi izlēma pied, piedot. Piedot viņam. Un tas ienes būtisks izmaiņas, jo kas, kam jūs grēks piedosiet, tiem tie būs piedot, bet kam jūs to paturēsiet, tiem, tiem tie paliks. Kad es biju, interesanti, kad es atgriezos piedzimu no augšu un sāku dzīvi ar Dievu, man automātiski šī tēma par piedošanu visiem man ienāca sirdī. Un es automātiski tā ļoti nedomājot, jā, es piedodu visiem. Piedodu tam, piedodu savam tētim, kurš nebija par mani un kaut gan visu savu dzīves ļoti, nu, pirms tam Kristus ļoti nes lielu rūktu pret savu tēvu. Un uh, es ļoti rūktu nes pret savu tēvu. Un vienu dienu Dievs saka, tu dzīvo nepaklausībā, un tas bija Bībeles skolā, jau kaut kāds trešais kurss. Dzīvo nepaklausībā. Es saku, kāpēc Dievs? Kā tā nepaklausībā? Ko, ko, ko tu runā? Ļoti liels nemieris viņš nāk manā prātā mans tētis. Tu neesi piedevs savam tētim. Kā es neesi piedevs savam tētim? Es taču piedevu. Kāpēc tad tu pie viņa nebrauc? Kāpēc tu pie viņa neej? Vai kāpēc tu pie viņa ne, nepazvan? Tu neesi par to vienreiz izdarījis. Kopš tu esi kristietis. Nereiz tu to neesi izdarījis. tajā dienā ienāca man apziņa par to, ko Dievs man prasa ne tikai piedot un atlaist, bet arī vēlmi lūgt par viņu, izrādīt viņam cieņu. Tas bija dziļi, tas bija ar asarām, puņķiem. Un, ja godīgi, tas darbs vēl joprojām ir, jo, jo redz, tas sāpinājums, tā, tas sāpinājums, ko viņš radīja manā dzīvē, tas, bija, tas ir smags. Bet es izvēlos un es vēlos piedot lai tas manā dzīvē nepaliek. Un šodien es aicinu, mēs varētu varbūt piecelties. Jūs varētu piecelties. Tas varbūt nav visiem, bet es ļoti spēcīgi savā sirdī jūtu. Ja tu neesi, ja ir kāds, kas tevi ir sāpinājis, un tu to zini, un nav jāstāst, un tev nav būtu jāprasa, kas tas tāds ir. Ir kāds, kas tevi ir sāpinājis. Vienalga, kas tas arī būtu. Pārdomā to, un es aicinu kā tādu praktisku darbību, ka tu varētu veikt šodien. Un iznāc šeit priekšā, Dievu priekšā, nevis man, ne pie mums, bet Dievu priekšā. Es gribu ļoti tādu nopietnu momentu šeit radīt, kad tu nāc pie Dievu ar, ar, ar savu izvēli piedot. Tev varbūt nav emocijas baigās, tu varbūt nedejos šeit, tu nedziedās un nepriecāsies, bet jo nu, varbūt tās sāpes ir tiešām ļoti spēcīgas, bet es gribu, ja tu nekad to neesi darījis, nāk šai priekšā. Un teikt, Dievs, es izvēlos, piedod. Es gribu ne tikai piedot, bet atlaist to no savas dzīves. Tad būs piedošanas un atlaišanas princips šeit mēs lūksim par Tevi. Bet šeit ir par Tevi un par Dievu un par attiecību un Dievu nākt un Tu atlaist. Un ļoti spēcīgi vēl, ko es uzsvēršu. Šeit ir arī ļoti svarīgi vēl viena lieta. Piedot sev. Piedot sev. Varbūt Tu esi cilvēks, kas es darījis pāri. Un, un, un Tu sevi vari ritīgi, kārtīgi sist un no, nievāt un, un visādiem vārdiem sev nolikt un, bet tā, tā nav Dieva grība, tā arī ir nepiedošana, tā arī nenes svētību. Varbūt tu esi, tu apzinies, kā tu esi rīkojies pret saviem bērniem, viņi ir izauguši, tas viss to tu vairs izmainīt nevar, tu atpakaļ tos nevar atgūt, bet, bet es ticu, ka Dievs šodien grib, lai tu piedod sev un atlaid to no savas dzīves. Un Dievs tev vadīs tālāk, ir iespējams arī daudz ko redzēt, ka daudz ko Dievs var izmainīt. Vienkārši nāk Dievu priekšā un teikt, Dievs, es izvēlos, es nejūtu neko varbūt, vai varbūt tu jūti. Ja ir jāraud, tad raud, bet vienkārši Dievs es izvēlos, lai es piedodu un es atlaišu to no savas dzīves. Jo nav tā, ka ir jāatved tie cilvēki visi šeit, lai tu tagad viņiem piedod. Tā runa ir par tevi un par tām attiecībām ar Dievu. Tavu izaugsmi. draudzē, ja kāds cilvēks tev šeit kaut kādā veidā ir sāpinājis, tu neej pie tā cilvēka vispirms, tu nāc pie Dieva un saki, Dievs, es piedodu un es atlaižu. Ļauj, lai šodien Dievs paņem to prom, un viņš paņems, tas spēks ir varens un viņš darbojās. Mēs slavēsim Dievu, un es aicinu Dievu žēlastībā nāc. Lai kurš tur arī būtu, kaut te viens cilvēks, tas jau būs daudz. Vienkārši nāc. Mēs slavēsim Dievu, mēs slavēsim kādas vairākas dziesmas. Un mēs lūgsim. Debes Tēvs, es Tev pateicos. Es lūdzu Dievs, lai šeit darbojās Tavs varenais piedošanas spēks, Dievs. Ja Dievs, Tu negribi paturēt to sarakstu, Tu negribi, lai cilvēki arī tur kaut kāds saraksts parāda rakstu pret kādu Tad Dievs grib, lai šie cilvēki ir brīvi, Dievs, un šī brīvība, Dievs, ir reāla, Dievs, un tās emocijas tu spēj sakārtot un dziedināt, Dievs, un tās sāpes tu spēj paņemt prom, Dievs. Bet Dievs, tu aicini, tu aicini tā, kā tu to izdarīji, ka tu izvēlējies piedot. Tā bija tavs žēlstības un mīlestības parāda, Dievs. Dievs parādīji mums caur to savu žēlstību, savu mīlestību, Dievs, kaut gan Tev bija visas tiesības, jebkurā brīdī, jebko, ko mēs esam Tev pārdarījuši, Tev grēkojot pret Tev, Tev ir tiesības to paturēt pret mums, bet Dievs, Tu to atlaidi. Kā mēs lasījām šodien, Dievs, ka Tu paņem to parādu rakstu, paņem viņu iemet aizmirstības jūrā, Tu paņem to prom, tu izdeldē to sarakstu, kā to sērkociņu pielaid tai lapai, un viņš sadeg, un viņš nav vairs Dievs. Nav tam cilvēkam jādzīvo. Nav mums jādzīvo, Dievs, jo tā Tu izvēlējies piedot, un arī attiecībās mums pret cilvēkiem, kas mums ir sāpinājuši, Dievs. Mums nav šis saraksts, mēs atlaižam, Dievs. Mēs gribam atlaist, Dievs, es lūdzu to, Dievs, šodien, lai notiek tas princips, Dievs, kā Tu darbojies, piedot un atlaist citu grēku, kas pret mums darīt, lai tie tiek atlaisti. Slāv Tev, debes Tēvs, dari savu vareno darbu mūsu vidū, Dievs. Dziedini dvēseli, dziedini sirds, Dievs. Dziedini dzīves, un es vēl par visam vairāk es lūdzu dziedini attiecības. Kā dēļ, kuru dēļ, šo, šo nepiedošanas dēļ, kurš ir cietušs, Dievs starp vecākiem, starp bērniem, starp vīriem ar sievām, starp, starp uh, kolēģiem, starp draudzes, mums cilvēkiem savā starpā, Dievs. Šis attiecības ir cietušas, Dievs. Dziedini, Dievs, parād savu varenību, savu godību, Dievs. Ka Tu to spēj izdarīt, svētais Gars, es lūdzu pamatīgas izmaiņas šo cilvēku dzīvēs. Es lūdzu pamatīgas izmaiņas. lai grēki tiktu izdaldēti un lai Dievs liktu nākt atspirkšanas, atjaunošanās laikam. Halleluja! Halleluja, Dievs! Halleluja, Dievs! Slav Tev, Dievs! Slav Tev, Dievs! Slav Tev, we circle